Uzvišen je Allah kaže u Kur'anu فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Klanjaj gospodaru svome i žrtvu mu kolji. Pa je ovo šta naredba da se kolje? Kurban. Jer ovaj se ovdje, znači ajet tiče kurbana. Međutim, islamski učenjaci tumači ovaj ajet na različite načine. Nisu jednoglasni u stavu da je ovo naredba za klanje kurbana. Nego kažu a, Klanjaj se gospodaru svome i kolji kurban gospodaru svome. Radi gospodara svoga. Znači, nemoj ga klati radi koga? Radi drugoga, nego kolji radi gospodara svoga. I dokazuju to isto hadisom koga smo citirali od Džunduba ibn al i dokazuju to hadisom Ebu Horeire u kome se kaže da je poslanik sa rekao ko bude mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini neka dolazi na musamnu nisi, znači, zaklao kurban, mogao si, ne dolazi na musallu. Nemoj dolaziti na Bajram namaz, nemaš potrebe. Zabranjeno je, znači, da dolazi na Bajram namaz. Ovaj hadis, mnogi učenjaci su ga okarakterizirali kao meukuf, znači kao riječi Ebu Hureyre, a ne kao riječ poslanika, sallallahu alaihi sallam. I to je više imama Tirmizi i kutnija Ibn Bera, Tahavija, Ibn Hadija i drugih učenjaka. Pa smatraju da ova predaja nije šta? Nije merfu. Nisu riječi poslanika, samo sveme, nego su riječi ashaba. A riječi ashaba ne mogu u ovome kontekstu znači, biti argument na ovakav znači, način, da to bude naredba, ne mogu biti znači, jak dokaz. Kaže poslanik sa klanje kurbana je derogiralo prinošenje svih drugih žrtava, a ramazanski post sve ostale vrste posta. Pa je kurban ostao glavna žrtva, budući je derogirao sve drugo, on ostaje vađi. Ali ovaj hadis je po konsensu učenjaka slabo hadis je neispravan. I ovim su hadisom islamski učenjaci Anefijske pravne škole dokazivali da kika da je dokinuta. I da je dokinuo, šta je to dokinuo akiku? Kurban, kurban dokinuo akiku. A hadis je daif. Hadis nije, znači, vjerodostojan. Imam neovi šešin na ovdje konsensus pravnika da je hadis neispravan. Imamo također hadis koji bi ovdje mogao biti najjači onome, o ovom pitanju jeste, kaže, hadis kome se kaže da je poslanik sa sellem rekao na o ljudi, kaže, svako domaćinstvo je obavezno godišnje zaklati jedan kurban. Ali oko ovoga hadisa, znači, postoje e, različiti ovaj, stavovi kod islamskih učenjaka. Jedni ga prihvataju i drugi odbacuju. Imamo drugo mišljenje da je klanje kurbana pritvrđeni sunnet. I to je stav Ebu Bekra i Omara, Meso Mesauda, Alkame, Malika, Ebu Jusa, Mohameda, Hasan al-Basrija, Šafi, Ahmeda, Ishak, Zebu, Sara i većine islamskih učenjaka, jel općenito. Oni kažu, klanje kurbana je sunnet, nije vađe. Dobro, što su vam argumenti? Kažu, imamo hadis. Da je poslanik, s.a.v. rekao, ko tjedne zaklati kurban, neka ne uklanja dlake s tijela, niti išta kože u prvi deset dana i nisi se od kože, jel? A u drugom predu stoji i neka nekrati nokte. Pa se ovdje kaže, ko tjedne, šta? ko tjedne. Na što to ukazuje da je kurban? Sunne, da, da nije šta, jer ne može biti ako nešto vađi, ne može biti ako hoćeš, nego tada moraš. A ovdje ko tjedne? Zaklati kurban, neka šta? Neka ne krati, znači, svoje nokte, neka ne uzva ništa od kose, neka uzva ništa od laka, od, od kože. Neka ne, ko, ne uzme i gricka ove, šta? Za noktice ove, gricka kožu. Ili Ulema kaže, ovaj, čovjek primio islam i hoće da se obreže pa neće u tih deset dana to uraditi, jer mu je zabranjeno uzimanje nešto od čega? Od kože, je li tako? To je jedno od... zašto je došla zabrana uzimanja kože? Neko kaže, hoće neko guli sebi kožu sam. Znači, ništa od kože se ne uzima. Šta je mudrost toga da se ne uzima ništa? Znam neko. Hajde, se. Može da bi za što, da bi mogo za Bajram lijepo nokte, lijepo. se lijepo. Lijepo. To bi mogao uraditi da je uradio tada. To bi mu smetalo, ali ostalo mu je deset dana do Bajrama, ili osam. Dakle, E, šta je razlog? teško je kazati, braću, šta je razlog. Mudrost tih propisa je teško znati. Ali islamski učenjaci kažu, postoji mogućnost da je razlog tome, u tih deset dana čovjek biva oslobađan od vatre. Oslobađa se tim svojim i badetom i kurbanom od vatre. Pa kažu da ostavi sve tijelo kakvo jeste, da mu sve to bude oslobođeno od vatre. Što više toga. I što duža kosa, jel tako, i što ovaj, nokti, duži, sve što je, znači, ostaje, jer to nije prelaženje one granice, tako, 40 dana gdje se prelazi zabrana ovaj, da više od toga kao došlo od Enesa kod muslima, tako da je zabranjeno čovjeku da drži više od 40 dana nokte, da i šta? To je krajnja granica, što ne znači da će čovjek čekati 40 dana. Tako. Nego treba znači krati nokte i muškarci i žene. Nema u islamu žena pusti duge nokte i nalakira ih. Taman da je u 40 dana, ne može to raditi, tako, jer to nije od, od islama. Skrati nokte i i nije problem nikakav. Ali dugi nokti, to je, šeh Albanija sam čuo da kaže, to je to su, kaže, zvijeri. Tako je rekao, kaže, to zvijeri tako i duge nokte. I to ne odgovara, jer se tu kupi, znači, prljavština ispod i da prođe dva, tri dana se osjeku nokte, nije problem. I sedam, i osam dana nije problem, ali da se namjerno puste 15-20 dana nokti, to ne odgovara etici islama. Znači, i tako se žena ne uljepšava svojom mužu. Tako. Dobro. Ovdje se kaže ko tjedne zaklati kurban. Je to dokaz da je kurban šta? Sunnet je dokaz ili dokaz? Nije dokaz, braću. Po spoljašnosti jeste, ali nije dokaz nikako. Nije ni po spoljašnosti. Zašto? Ovo su vam riječi. Isto, ko kad ja kažem nekome od vas, ko tjedne obaviti hađ, neka ponese sa sobom poputninu. Znači to da je hađi sunnet? A mogu li ja kažem, ispravno što ja kažem, ko bude htio ići na hađ od vas, neka ponese poputinu. Ko bude htio ići na hađ od vas, neka uzme vakcinu. Ko bude, je, li hađ sunnet? nije hađe To ne znači, znači, ko bude htio, poslanik sa sam ovdje govori, ko onome ko ima mogućnosti i ko se odlučio da polje kurban, neka, ha, ne čini to i to. A hadis ne može biti dokaz da je šta? Da je ovdje, jeli, klanje kurbana samo sunnet. Dobro, hajmo ovako drugačije, bolje ćete razumjeti. Uznišenje Allah kaže u Kur'anu. Ovaj, a, ja, i amnu, idha kumtu minas salati, fagsiru vuđuhekom. O vjernici, kada ustanete na namaz, operite vaša lica. Naredba za šta? Za abdest. Naredba za abdest. Kad ustaneš na namaz, već kad si stao na namaz, onda šta? Pereš nije, nego ko tjedne obaviti. Kao da ti kažemo, kada tjedneš obaviti podne namaz, skoncentriši se. Ili odi sam u sobu i zaključajte da, da ti djeca ne smetaju. Znači li da je podne namaz sunnet? Ne znači, znači argument ne može, znači ovdje treba biti pravedan, bez obzira koje mišljenje zastupao, kada uzimaš, ponekad argument ima, ali ne može, na takav način se ne može sa njim dokazivati. Nego ovim se može dokazivati da onaj ko namjerava klati kurban, da šta ne radi? Ne uzima od laka, od kože i od noktiju. Recite mi, govori li ovaj hadis o propisu kurbana ili o nečemu drugom? O nečemu drugom. O čemu? O zabrani činjenja određenih stvari onome ko želi klat kurban. Hadis se ne dotiče čega? Pitanja propisa kurbana u širjetu. Jel to su argument moraš ga ispravno razumjeti. A tek tako uzeti hadis koristiti kao dokaz, to znači može biti isto tako i e, ovaj, e, mogu biti posljedice kobne. Ibn Abbas se da Allah poslanik sa rekao, kurban je meni obaveza, a vama sunnet. Znači, hadis bi ukazivao jasno da je to sunnet, samo hadis ne ispravo. Pa ne može. Znači, kao hadis, ne, nema vrijednosti nikakve slabije, da je to poslaniku, sa osam šta? E, Vađi banama sunnet, taj hadis ne ispravo. Kao što je došlo u nekim da je duha poslaniku za obavezno ili e, e, vitri, slično tome, taj se ne ispravo. Imamo vjerodostojnu predaju koju bilježi Abdurezak u svome Musannefu i kaže šeha Albani da je vjerodostojna da Ebu Bekr i Omer ponekad nisu klali kurban. Da ne bi ljudi pomislili da je obaveza. Ponekad nisu znači klali kurban. A prenosi se od Ebu Mesuda El Bedrija, isto u vjerodostojnoj predaji, kao kaže i Hađari i Šeh Albani i drugi, da je rekao ja ponekad ne zakoljem kurban, iako sam u mogućnosti, iz razloga da moje komšije ne pomisle da mi je to obaveza. Da mi je to obaveza. I Ibn Omer isto nije smatrao klanje kurbana obaveznim. Ibn Omer nije smatrao klanje kurbana obaveznim. I to se prenosi u vjerodostojnoj predaji od Ibn Omera. Kaže imame Šatibi, ovo je stav velikog broja ispravnih prethodnika. Ibn Hazm kaže, nije potvrđeno ni od jednog ashaba da je smatrao klanje kurbana obaveznim. Nije smatrao ni jednog ashaba klanje kurbana obaveznim. I Ibn al-Mawardin osnovi predaja kaže a, da je to konsensus ashaba. Ja sam dugo na osnovu hadisa, prethodnog boga, smo citirali, da se ne približava onim, onim, onim a, onaj ko nije klanjao, smatrao da je, da je kurban zaista obavezan znači na osnovu tog hadisa, citiranog i tako dalje, ali kad sam pročitao ovaj, mišljenje islamskih učenjaka o samom hadisu, i kad sam pročitao da Ebu Bekri i Omer nisu klali kurban, i to tako čini, ovaj, Ibn Omer nije to smatrao, i Ebu Mesaud al-Bedri, a nema niko da shava da ga je smatrao obaveznim, onda sam kazao, Allahu dragi, nema niko preći da sledi od Ebu Bekri Omara. tako? Može, li biti neko preći na zemlji da ga slediš od Ebu Bekri Hadisi postoje koji mogu biti ovako, mogu biti ovako, a ko je bolje vjeru razumio od Ebu Bekre Omara? Poslanik sa kaže, slijedite ovu dvojicu nakon mene, kako bliže imam hakim, pa je pokazao Ebu Bekre Pa kad se raziđu ljudi i nema argumenata, nema jasnih argumenata, a postoji mogućnost, ne može se ništa ovaj, e, preferirati, onda su mišljenje Ebu Bekre Omara najbolje se slijedi. A ako se raziđu Ebu Bekreomar, Omar, onda je preče slijediti Ebu Bekre. Ebu Bekre se raziš, a nijedan nema argumenta. Ne, ako ima argument, to je onda jasna stvar. Nema argumenta, nego mišljenje. Onda je Bubekrovo mišljenje preče da se slijedi. Pored toga što je klanje kurbana sunnet, čovjek ne treba sebi dozvoliti ako je u mogućnosti da ostavlja znači ovaj sunnet. Ima Malik je govorio klanje kurbana je sunnet i ne predstavlja mi radost da imućni muslimani ostavljaju tu praksu. A ima Mahmed je rekao, ružno je da onaj koji ima mogućnosti izostavlja klanje kurbana. Kažu hanefijski učinjaci Ebu Jusuf i imam At-Tahawi, Džafar At-Tahawi, a tako poznati hanefijski šta? Pravnik. On je bio prvo šafija, pa prešao u hanefijsku pravnu školu. I time hanefije ovaj, uh, udaraju šafije po glavi. Kažu, pogledajte, on je bio šafija i nakon toga je prešao na hanefijski mezeb. On je vidio, jeli, ono što je bolje i što je preče. Kaže, klanje kurbana nije vađib, ova trojica kaže, klanje kurbana nije vađib, već je sunet i nije dopušteno, kaže, i nije dopušteno imućnom muslimanu da ga izbjegavaju. Kaže imame ovi klanje kurbana je pritvrđeni sunnet i veliki simbol islama koji je mogućnost treba ga prakticirati. A Ibnu Semini Sejid Sabi kažu klanje kurbana je pritvrđeni sunnet i ružno je da ga imućni musliman izbjegava. Dok neki maliki isključenjaci kažu ako ljudi se u jednom mjestu dogovore da ostave klanje kurbana, da će halifa povesti rat protiv njih. Bori se protiv njih, protiv ti ljudi koji su ostavili šta klanje kurbana. Pa je ispravno da je klanje kurbana propis kao propis da je to sunnet. Da nije vađib, ne dolaze stepena znači važiva, ali je kur, kurban simbol islama. Kao što je ezan, ezan simbol islama, kao što su je simbol islama, tako je šta i kurban. Jer, jer to ukazuje ovaj, da, je, da je to, baklava za Bajram nije simbol islama. Ti prođeš kroz jednu čaršiju, nigdje ne znaš da baklave prave. Ne znaš u šta se radi. Ali prolaziš svugdje na polju, u dvorištu, u garaži, visi jedno, dvoje, troje, svugdje krv po ulicama, izlaziš napolje, krv teče, ide ulica, odlazi, jel tako, ovaj, moj imaju one službe komunalne, mi poslali to peru, da te to čiste. Znači, to ukazuje da je to šta? Je tako? Da je to muslimanska čaršija, da su tu muslimani, da tu žive muslimani. Pa je to, a simboli islama su znači jako bitni. Simboli islama su jako bitni. I sve ono što simbolizira muslimana, znači i simbolizira na islam, to je lijepo da se praktikuje. Jer to ukazuje znači na, na ono što dominira u tom društvu. Tako. Ako ti u domin društvu čuješ ovaj 30 puta zvono i čuješ jedan put negdje jezan tamo na dvojic smanjen na jedinici jedba, ne možeš kazati to je čaršija muslimana. Nego dok prvi put pogledaš čaršija ovo nije čaršija muslimana. Ovdje ima par muslimana, žive povratnika, negdje se zabili, tamo u kraju ne smiju progovoriti, a ovo drugo vamo je, jeli, ono što je, što se čuje od zvona. Dobro. Kaže ovdje, imamo mišljenje, braćo, da je kurban vađib nakon što se kupi. Nisi kupio kurban, nije problem. Ali otišao si ga i kupio. E sad kad si ga kupio, doš, dovukao si ga kuć i dođeš komšija, kaže šta je to komšo, kaj je kurban, ja ga kupio. Ja komšo, kaže koliko si ga platio? Kaže 300 maraka. Evo ti kaže 500 za njega. Ti moraš zakupiti. Ko to? Kupio si ga, kad si ga kupio, nema više, hajde sad ću ja nešto zaraditi od trgovina. Kad si ga kupio, biva šta obaveza da, da ga zakolješ. Jer ponekad, vi znate, svi čuli ste za fard kifaji. Fard je šta? obaveza koja je kolektivnog karaktera. Kad obavi dovoljna skupina muslimana, spada sa ostalim. Ti skrenuo u džihad koji je fat kifaji. Borba negdje na lahom put, fat Nisi morao ići, ali skrenuo. Došao si na bojno polje, kad si vidio koliki je neprijatelj, koliki je broj neprijatelja i kakvo oružje imaju i šta imaju, kažeš joj, pa ja nisam još pšence dovršio. To je ostalo kući neodrađeno. Bašća sva počela sušiti. Ko će to raditi? Žena mi onako ne može, ona neće to da ona je dama, sjedi moram ja nazad, braćo, izvinite, ja, meni onako džihad nije obaveza, ja moram kući, jer nije fardajin, fard je šta? Kipa ja odo. Ne, sad kad si izišao tu, gotovo je. Došao si do, do, Tad više nije za tebe šta? Kipaj nego je obaveza, ajni tu si došao i nema odatle povlačenja. I zato ti znači te stvari, tako je ovdje. Nije ti bila obaveza kad si kupio, pripremio se, a onda nakon toga više nema čega. Vraćanja, jel vraćanja Kaže ovdje poslanica, ali sad me, u hrame kene Ili kaže fel jezbah bismillah. Kaže neka zakolje u ime Allaha. Šta znači on neka zakolje u ime Allaha? to svi znamo što znači u ime Allaha, tako? Islam slučajac po ome pitaju mi nekoliko mišljenja. Kad se kaže neka zakolje u ime Allaha. Prvo, neka zakolje Allahu. Neka zakolje Allahu. I to, to se tiče njegovog šta? Srca. Tako, zakolje Allahu. Drugo je da zakolje po sunnetu koga je Allah propisao u tom pogledu. Znači, neka zakolje da mu prereže jednjak, dušnik i dvije vratne žile. To je, znači, najpotpunije klanje. I jedna žila kad bi se presekla, moglo bi proći, ali dvije, znači, to je najpotpunije, znači, strana se presjeku i dušnik i jednjak. I time je, znači, klanje upotpunjeno, to je najpotpunije, pa da tako, znači, zakolje. Neki kažu neka zakonje spominjući Allahovo ime, izgovarajući bismillah. A neki kažu neka to bude tražeći blagoslov od Allahovog imena. Znači, razilaze se, je li od toga šta znači klanje u ime Allaha. Što se tiče same bismile, izgovora bismile, znači e, prilikom klanja, islamski učenjaci oko toga imaju različita mišljenja. Svi kažu da je to lijepo, pohvalno, treba, definitivno to je jeli, konsensus učenjaka. Ali se razilaze do kog stepena ide. Da li je to vađib? Pa onda, ako je vađib, da li vrijedi ako se zaboravi pa se zakolje? Znači kakav je propis ti doći, hoćeš da zakolješ i zaboraviš. Imamo prvo mišljenje da je klanje, da je izgovaranje bismile prilikom klanja bađib obaveza part i da ako se izostavi bismila bila namjerno ili zaborava da meso nije dozvoljeno jest To je stav Ibn Omara i Abdullah ibn Zejda i Šabija ibn Sirina ibn Seura učenjaka za hirijske pravne škole i to je mišljenje jednog imama Ahmeda i odabrao je šehol Islam ibn Tejmije. Oni kažu da je uzvišeni Allah te barak kaže وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ طَاعْتُمُوكُمْ فَإِنَّكُمْ مُشْرِكُونَ وَإِنَّ طَاعْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ مُشْرِكُونَ Nemojte jesti ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je grije. Jer je dokaz. Nemoj jesti ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Kada čovjek zaboravi, kada kolje, i zaboravi izgovoriti, je li spomenuo Allahovo ime? Je li nije? Nije spomenuo. I zaborava, jeste i zaborava. Ali ga nije šta? Nije, ajet je došao, ha, nemojte jesti ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Ne, pojašnjavajući zabor ne zaborav. Da bismo sad zaborav izdvojili iz ovoga općeg argumenta šta nam treba? Treba nam dokaz, treba nam novi argument. Treba nam novi argument da prođe i zaborava, Imamo mi taj argument, doćemo do njega. Doćemo do argumenta. I kaže uzvišenje Allah barake od ta'ala Fekulu mimma zukir smullahi alaihi in kuntum bi ajatihi mu'minin. jedite ono pri čijem planu je spomenuto Allaho ime ako u njega vjerujete. Jedite ono pri čijem planu je spomenuto Allaho ime ako u njega vjerujete. Znači, ako jedeš ono pri čijem klanju nije spomenuto Allaho ime, ti šta? Kao da ne vjeruješ u Allaha. Ako Allaha vjerujete, in kuntum mu'minin, ako ste vjernici. I ovo je ovaj princip mefhumul muhalefe, princip suprotnog razumijevanja i on je jako slab kod učenjaka islamske jurisprudencije. Razumijemo se? Znači, kad se kaže nešto, da se suprotno razumije. Onda kada bismo kazali Muhammedun Resulullah, Muhammed je Allahov poslanik. Znači da ostali poslanici nisu poslanici. Je tako? Ako bismo razumijevali po principu suprotnog razumijevanja, bit će šta? Tako da je princip suprotnog razumijevanja slab kod učenjaka islamske jurisprudencije i nije jak. Kaže poslanik sa u hadisu Adija ibn Hatima, koga bliže Buharija, Muslim i drugi, kaže kada pošalješ obučenog psa i spomeneš Allahovo ime, jedi. Držiš džukel, zlo i pustiš ga, bismillah, i pustiš ga. Onda znači jedeš ono što ti on... A ne smiješ nešto ako nisi spomenuo šta. Pustio ga samo dok si vidio, kad si vidio zeca, ti si izgubio dragosti. I odmah ga pustiš i gotovo Nisi ga prilikom, šta? Nisi ga. Kao i, jel puška kada se... Ne smijemo, ne tome plaho pričati, već otko vi to znate, te puške i to i gađanja, kako je, ne znam, optički, neoptički tamo i bolje, bolje ne pričati o tome, jer može to neko, ovaj, vidite tamo onaj, vidite kako onaj naš uh, jedan polomio noge svoje princezi i kojoj ovaj, niste čitali što vas bilo, niste čitali, po vazu, znači, je izišla priča kako je jedan tamo nekakav behabija, XY, ovaj, da je on došao, imao nekakvu djevojku nesuđenu i tako da je on njoj ovaj, ovaj, polomio je noge, nešto, valjda mu nije bila pokorna šta je bilo i na kraju, valjda je navodno je odse koji, tako oni tamo pišu genitalije. Ja. Notorna laž, izmišljena stvar, puštena u eter, trese cijelu Bosnu. Znači, Bosna se trese, ovi iz dana dolaze, daju komentar. Ko, ko učenjacka napiše jedan knjigu i drugi daje komentar i oni daju komentar. I svi se ujedinili, ko, oni, oni, oni. Jastrebovi i lešinari da dođu. I na kraju to je ispalo, nije to nikakva, to uopće nije bilo, ništa se nije desilo o tome ali eto, procurla je vijest, oni su prenosili ono što se priča, Naravno, priča se tako o vehabijama, ne priča se nikada o, o narkodilerima, dole ma, delikvencija što se dešava, ubijstva, po, hvatanja tamo, djete se u školi, trlja se, učiteljica se zajepurla, šta ti je, kaže, trebam izaći sa mojim prijateljem na polje. A ne smije mu ništa kazati. I o tome ne smije novine, ne smije ništa progovoriti, jer je njegov babo glavni znači narkoman u Sarajevo. Ako progovori, doći i dole po školi. I svi šute ko zaklani. Ali kad dođe vehabija, kad dođe siroče, jel, onda opleti i udri i, stresi ono što se nakupio tamo na onim e, narkomanima što nisi smio progovoriti. Jer zna ako krene da će joj otići tako. Ano, i šta radi dole? Kad im sude, nema nijednog sudije koji niti onoga javnog tužioca koji je došao da mu nije auto da to vazdu. I samo čeka kad će mu naveće granata, zolja kad će mu upast u kuću. Ne smiju, ne smiju suditi bandi. Ali kad dođe tamo nekakav vehabija, hajmo onda po njemu udariti, Pa taman to bila je laža nekakva informacija. I onda ti pričaš tamo, e, kažeš, e, puška, ne znam, onaj nišan, e, jeli, durpin, brisani prostor i par takvih izraza kažeš i on to tamo skopi i napravi tebi priču cijelu. To tako? Dobro. Kaže ovdje, kada pošalješ koga? Lovačkog psa, izgovoriš Allahovo ime, jedi. A ako ne pošalješ, kaže, Kažu, Allah posljednja, šta ako nađemo drugog, kaže, psa sa svojim, kaže, ne jedi. Kaže, ti spomenuo, kaže, Allaho ime kad si ga poslao, ne znaš je li onaj tamo spomenuo? Ne znaš onaj tamo, je li, ko je, šta je, je li spomenuo, nije spomenuo, kaže, ne jesti. Kaže poslanica, ali sam konzumira meso životinje koju uloviš svojim strelom i pritom spomeneš Allahovo ime i konzumira meso životinje koju ulovi tvoj obučeni pas prilikom čijeg puštanja spomeneš Allahovo ime. Ali znači ako se izbjegne Allahovo ime čega? Nema tako se razumije sad. I sada da nema konzumiranja ako nisi spomenuo šta? Allahovo ima. Dobro. I ovo su hadis koji ukazuju prvoj skupini da je izgovor bismile šta? Uvijek obaveza i ako se zaboravi, to nije šta? Opravdanje. Dobro, drugi učenjaci kažu, jest, izgovor bismile je obaveza, slažemo se, ali ako se zaboravi, može se jest. Čovjek došao da kolje, prvi put kolje kravu, došao ili kurbane, ovcu, prvi put kolje uzeo, da će izgubiti smilu sav se, jel tako, u onoj, nekakva trema uhvatila ovaj strah i zakolje bez bismile. A imao je nije da izgovori, kažu učenjaci, to može proći. To može proći. I ovo je stav imama Malika i Ahmeda po jednoj verziji, Ebu Hanife i Seurija, Mohameda i Ebu, Mohameda Jusufa i Ishaka i većine učenjaka. Dobro. Oni kažu, oni se pozivaju na iste ove argumente obavezi, od toga, oko toga se šta ne, ne razilazimo. Znači, kažu, jeste vađe. Dobro, šta vam je dokaz da može sjesti ako se zaboravi? Kaže, imamo dokaz. Bujno. Kaže, dokaz je što uzvišenje Allah te kaže Rabbena la tu ahidna in nesina eu gospodo Gospodu naš, nemoj nas kažnjavati za ono što zaboravimo ili ono što nehotično učinimo. Je li ovdje on to nehotično učinio ili hotimično? Nije namjerno. Da je namjer učinio, to ne može nikako proći. Ali ja sam htio i kad sam došao da koljem zaboravio. Jel u redu? Pa kažu ovo je argument da ne može. Imamo, kaže, još jedan argument. Imamo hadis u kome poslanik, sam kaže, Allah je oprostio mome umetu ono što pogriješe, zaborave ili pod prisilom učine. Je li on pogriješio ovdje? Zaboravio. Neće pogriješiti. Zaboravio. Je zaboravio? Je li mu to oprošteno? Jeste. Zato što je šta? Pa je zaboravio, znači nije šta izgovorio, bi htio izgovoriti, ali je zaboravio. Ima opravdanje u čemu? U zaboravu. Pa je ovaj ajet izuzeo, samo ovaj ajet je izuzeo općenitost u kojoj se spominje nemojte jesti ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, osim ako se desi šta? Zaborav ili prisila, kaže koljal ne smiješ izgovoriti, ja ti gledam u usne, samo pomjeri. I on nije izgovorio. Urijadio je to po Pod prisilom. Pa je ovi argumenti su izdvojili šta iz ovoga općeg ajeta u kome je došla šta? Zabrana da se konzumira meso pri čijem klanju nije spomenuto Allahom ime. u redu? Jesmo se razumijeli? Jasno, dobro. Znači, mi sad govorimo, pričali smo kako učenjaci ovi govore, ali ispravno dobro može ovako. Ja ne želim da vam zapetljavam. Jel u redu? Ali želim da shvatite da mi moramo pričati poštivajući pravila i mišljenje učenjaka koji govorili. Oni kažu, mi imamo opći ajet koji je zabranio konzumiranje mesa pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, općenito u redu. Ovi kažu, jeste, to je općenito tako, ali mi imamo argument koji će izdvojiti određene situacije, kao što je zaborav. Šta vam je argument? Rabbena la tu ahizna in nesina. I hadis, inna Allahe teđavaze an ummeti mastukrihu alejhi. En nisjanu mastukrihu. Allah je prešao mome umetu preko onoga što zaborave i što, na što budu prisiljeni. Kažu, mi smo izdvojili iz tog općeg zaborav. Ispravno je da to što se izdvojio, čime se izdvojio, ne može biti dokaz. Kako ne može biti dokaz? Lako. Ne može biti dokaz zato što, kad uzvišenje Allah kaže, mi kad kažemo Rabbena, Latu ahizna in nesina, gospodar naš, nemoj nas kažnjavati ako zaboravimo. Pazite dobro. Ovaj ajet i hadis, Allah je oprostio ovom umetu ono što zaborave, je dokaz da nemaš grijeha ako nešto zaboraviš. Na primjer, Došao si da klanjaš i zaboravio da nemaš abdesta i klanjaš bez abdesta i kažeš salamu alaikum tula, salamu alaikum tula. I onda sjetiš da si klanjao bez abdesta. Jesi griješan? A ti ispravan namaz? A, jesi. Molim? Pa nije ispravan namaz. Ti si klanjao bez abdesta, dužan si da ga šta? Da ga, pa dobro, što ne kažemo, ti si zaboravio i završeno. Nego ti ovdje nemaš grijeha u kom pogledu? Što si klanjao bez čega? Da je čovjek došao, zna da nema abdesta, rekao Allahu ekvar, nije ti podne klanja, je li griješan? Hanife kaže da je to kufr. Kod Ebu Hanife to kaže to je ismijavanje sa namazom. Jer nema raziloženja među lemom da namaz, moraš imati abdest za namaz. Pa bi čovjek imao grijeh kad bi to učinio šta? Namjerno. Dobro učinio i zaborav, ima li grijeh? Nema. Ali mora šta? Ponovite vas. Hajmo istu tu sliku preslikati vamo na pitanje klanja. Čovjek došao i kolje. I kažem onaj što drži, kaže, reci bismila, šuti, kaže. Reci bismila, šuti kad kažem. I za noži prekolje, ne da kaže bismila. Jer griješan. Pa on ništa, to je uništenje i metka. To je uništenje, ti si griješan tu. Ali došao čovjek, kaže mu, idu prema, da, da kolje, reci bismila, hoću, kaže, ako Bog da hoću, inšala, Allahu ekber, bismila, kaza sigurno. I dođe tamo i zaboravi. Je li griješan što je zaklao bez bismile? Nije. Nije griješan. Tu nema grijeha. Ra, gospodar naš, nemoj nas kažnjavati ono što za ono zbog onoga što zaboravimo. Ili ne hoćeš učiti, nemaš grijeha. A znači li da je taj ibadet ispravan? Je li abdest, je li bio namazan ispravan? Nije, jesu. Tako ni ovaj ibadet. Pa ne, negiranje grijeha ne znači da je dotična stvar šta? Ispravna. Pa se to je jako bitno. Jel u redu? Jeste sad razumjeli kako to ide? E, to je tako ide. Dobro. Što je? šta ćemo e, cukama dati? Znači da, da cuke jedu jer ne može se to konzumirati zato što nije spomenuto pri tom klanju šta? Pazite, mi govorimo braće ovako po mišljenjima uleme kako je došlo. Kod većine uleme nije tako. Većina uleme kažu ako je zaboran, može. Zbog čega? Zbog ovih argumenata. Ali kad dođeš do argumenata i vaganja argumenata i, i, i da izvučeš zaista iz njih propis, ne može proći. Te, tebi je negiran grije zato što si zaborio, nemaš grija, uništio si jednu životinju, nemaš grijeha zbog toga zato što je zaborav, Allah te zbog toga kazniti, ali ne mora znaš da to je ispravno. Kao što kazali smo, nije ispravan šta ni, je tako, nije ispravan ni, dobro, ti si došao, imaš dat zekijat. I trebaš dat zekijat petog, petog ovoga, petog, ne znam, marta. Nećemo aprilu, aprilu su laži. Petog marta. Ovaj, I nisi dao petog marta prošao 15. i 20. i došao 5. maj. Ja kaže, Allahu, dragi, ja zekijata nisam dao. Požuri čovjek, dobro, nije dao zekijata. Je li griješan zbog toga? Nije, a moral ga dati. To ne, taj zaborav tebi ne, ne, ne, ne menja propis. Propis ostaje isti. Samo ti nemaš grijeha u tom periodu što si prešao. Jer zekijat je kod većine uleme da dozvoljeno dati unaprijed godinu i dvije, nije problem. Ima situacija muslimana i ti kažeš ja ću dati unaprijed za mojih, ne znam, 20.000 eura koje imam, da ću svake godine po 500 eura, za tri godine ću dati zato što sad muslimani u određenoj zemlji u Siriji u teškoj situaciji, evo im za pomoć. Kod većine uleme je dozvoljeno dati na zekijat, ali kod sviju po konsensusu ne smiješ kasniti. Ništa. Moraš da zekijat, znači svakih 355 dana. I mjeriti, znači po šerijatskoj godini, po, po, lunarnoj ili ovoj, pa svake godine po deset dana sebi ili više malo toga ovaj, umanjiva, to je bolje i Znači, ali to ne mijenja propis nikako. Tako isto ovdje. Zaklao, nisi spomenuo Allaho ime, šta ćemo? Allaho drago. Znači, neće biti hrana. To je kod uleme koja kaže šta? Kod Ibn Temije, Ibn Hazma i kod nekih učenjaka s prvih generacija, ashaba, Ibn Omara i njima slično. Jel u redu? Dobro. Imamo hadis u kome kaže poslanik sallallahu Allahovo ime u srcu svakog muslimana stoga jedi. Kada je upitan čovjek koji zaboravi, upitan je poslanik sa čovjek koji zaboravi izgovori šta Allahovo ime, kaže Allahovo ime u srcu svakog muslimana pa jedi. Ovaj hadis navode i šafijski, hanefijski učenja u svojim knjigama, ali ga nigdje u hadijskim zbirkama nema. Kao hadisa ne Kao hadis ne postoji. Kao hadis kome se kaže temku su šapre umriha la tusalli. Ona boravi pola svoga života ne klanja na ženu. Pa kažu da je najduži hajz koliko? 15 dana, pola mjeseca, 14-15 dana, jel? pola mjeseca. Kažu da hadisa nigdje nema. Spominju ga i sa njim doha našto šafijski učenja, Sa njim dokazuju knjigu Afrika, otvori knjige hadisa, može se slom knjige hadisa nema. Nego sam došao kao izreka nekakva pravilo, pa je to neko preobrazio hadis i sa njim se koristi, a u stvari nema ga kao šta? Kao tako, Nema ga kao tako. Imam Behvi ovaj hadis ocjenio neispravnim, imam Neovi, Šeh Albani i drugi, znači osudili su ovaj hadis koga spomenuli da njega nema. Imamo Imamo i hadis u kome se kaže da je, eh, da je u srcu eh, eh, muslimana nalazi Allahovo ime, iako ga ne izgovorio. To se prenosi od Ibnu Abasa, kao riječ Ibnu Abasa, ovaj, da je tako jeli, govorio. Imamo treće mišljenje da je izgovor Bismile pohvalno, da je to mustahab. I to je stav imama Šafije. A, to je kod njih poznato. Oni kažu bismila je sunnet. Ne mora se nikako izgovarati. Ako izgovoriš, hajde Tako ne izgovoriš ništa. Prekolji bez bismile, tako je musliman i može proći. Dobro. Šta vam je dokaz? Kaže, imamo dokaz. I sigurno da mi dokaz. Imamo, kaže, dokaz u Buharinom sahiju. Da se ne mora izgovoriti bismila. Dobro. Dokaz je, kažu hadis Ajše ima u Buharinom sahihu, da je poslanik sa upitan o mesu koje dolazi a ne zna se da li je izgovoreno Allahovo ime ili nije prilikom klanja. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže spomenite Allahovo ime i jedite. Spomenite Allahovo ime i jedite. Pa kažu da je bismila bila šta? Obaveza, ne bi rekao poslanik sallallahu alejhi šta? Spomenite Allahovo ime i jedite. Nego bi rekao provjerite, vidite pa ako nije spomenuto, a kažu ovo je dokaz. Ispravno je da hadis Ajše ne može biti dokaz. Da hadis Ajše ne može biti dokaz. Kako? Znači moramo vidjeti hadis. U hadisu Ajše, kaže se na početku tog hadisa kod Buhari u Sahihu, da je Ajša rekla, kaže, donose nam, kaže, smo muslimani koji su novajlije u islamu. Tako se kaže na početku predaju. Pa, pa kad se uzme jedan dio hadisa, onda se ne može stati šta, njegov, njegovo pravo značenje. Ti kad izvučeš iz konteksta hadis, ti kažeš, ima hadis kod muslima sahihu, da je poslanik sa osam rekao, men senne fil islami sunneten haseneten felehu eđruha u eđru min amila biha ila jeumil qiyame, o men senne fil islami sunneten sejeten felehu izruha u izru min amila biha ila jeumil qiyame. Ma hadis u kome poslanik sa osam kaže, ko uvede jedan lijep sunnet, on ima nagradu za njega i nagradu svi oni koji rade do sudnjeg dana. To se vi, kaže, bunite za, za lijepe stvari, lijepe novotarije koje se uvode. A kaže, ko uvede loš sunnet, ima, kaže, kaznu i kaznu svi oni koji ga slijede do sudnjeg dana. Što se bunite? Ima lijepa novotarija, uvede se lijepa novotarija i nemojte se buniti. Uzeo sam ti. To je, ovo liči puno na ono vojnun musallin, teško se klanjačima. I ti petkom staneš na, na kapiju džamije i ljudi ulaze i ti kažeš teško se klanjačima, teško se klanjačima. I jedan je pojedan ulazi ti mu citira šajet. Zato što šajet izvuku odakle? Iz konteksta. Tako i ovo. Poslanik sa osvijem došao, zašto je rekao taj hadis? Došao, vidio ashabe siromaša, niko ništa nema. Pa je poticao ljude na sadaku. Ljudi dajte, jeli, bodrio i da daju. Pa je došao čovjek sa platnom, velikim platom. Pa su ljudi stavljali, onaj bi stavio nešto od, od žitarica, onaj bi stavio od hrane, onaj bi stavio od zlatnika, dinara, dinara, onaj bi stavio od datula, dok se nije ispred poslanika, sam se nakupila jedna velika gomila svega toga. Kad je to vidio, sallallahu sallam, osmijehnuo se i kaže, ko u islam uvede jednu, li, ko u islam uvede jednu lijepu stvar, jedan lijep sunnet, on ima nagradu svih onih koji ga slijede do sudnjeg dana. Ovi ljudi koji su uvelaju ovaj sunnet, kako se zove taj sunnet? Sadaka. Je to sunnet uveden ili taj sunnet ima u Kur'anu i sunnetu? Kur'anu i dobro, što je ono značenje hadisa? Značenje hadisa ti ovako. Ko u islam uvede sunnet, u smislu ko oživi jedan sunnet koga su ljudi umrtvili, pa ga oživi, pa ga ljudi budu praktikovali, ima nagradu zbog tog praktika. To je značenje hadisa. Ali kad ti meni izvučeš iz konteksta i sjećeš ono što tebi odgovara, a zanemariš ono što bi pojasnilo njegovo značenje, ispadne šta drugo? Drugo značenje. Znači, značenje hadisa je šta? ko uvede sunnet, misli se ko oživi sunnet koga su mrtvili nas. Ljudi, čovjek u jednom mjestu došao, niko ne radi hijjamu. I on kaže, hajde ovo kako kakva hijjama? Dođi vamo. I hijjamu, hijjamu. Kažu ljudi, ja jeste ta hijjama, dobra, hajmo svi raditi. I rade hijjamu, jer on uveo lijep sunnet. Sodome hadisu jeste. Jer je on oživio sunnet koga su ljudi mrtvili. U protivnom da ti tim hadisom dokazuješ, poslanik sam kaže, kullu bidatin dalale, svaki bidat je dalale, ti, ti dođeš i tim hadisom dokazuješ, kažeš, pa vidiš da je poslanik dozvolio. U jednom hadisu kaže da je svaka novotarija zabluda, svaka, kaže novotarija zabluda, a vam dozvolio nekakve lepe novotarije. Pa je uzimanje iz konteksta, ne, e ovdje isto tako, Ajša radi ta'ala kaže, dolazilo nam je meso od ljudi koji su bili novajlije u islamu, primili islam novi i dođe na od meso, šta da radimo? Kaže, rečite bismillah. Ti imaš komšiju pored znači, svoje kuće, čovjek primio islam, pokrenuo islam, znaš da se drži islama i tako dalje, pošalje ti mjesto, kaže, napravi, pripremiš bismila, jedeš. To je došlo od muslimana, ne ispitivaš, znaš da se čovjek pridržava islama i vjere i propisa, ne smiješ ispitivati ništa ni odakle. Kaže, bismila i pripremaš. Pozovete kuću na iftar, neš govoriti na iftar i prevrtati mu po e, tepsiju jednu po jednu, gdje si kupio, šta si kupio, gdje si išao. Musliman čovjek vjernik kupuješ i ne pitaš. Bitno je znači da je u vjeri i da čovjek praktikuje vjeru. Ajša, i znači došlo je meso od koga? od muslimana, pa smo ga... A je kod muslimana ostava da ide halal ili haram? To je ostao kod muslimana da ide halal. Pa kad sam dobio od muslimana da jesam li dužan da čečkam po tom halalu odakle je došao? Nisam niti smijem. Nisam niti smijem. I nakon toga kaže ispomena Allaho ime šta i jedi. To je značenje hadisa. A ne može se time dokazati da izbor bismila nije šta. Da izbor bismila nije vađi. Jer jasni ajit to naređuju i hadisi poslanika, hadisi ovaj, koje smo jeli, spomenuli. Imamo hadis da je poslanik sa osam rekao meso životinje koje zakolje musliman dopušteno je makar i ne spomenuo Allahovo ime. U drugoj predaji svejedno spomenuo ne spomenuo Allahovo ime. Ti predaje sve su daif. se predaje nisu vjerodostojne i ne mogu biti znači snaga pred onim što smo spomenuli. Pa je ispravno da, da, da je spominjanje Allahovog imena obavezno, da ne može bez toga, samo je pitanje zaborava. Oko zaborava, ha, to mišljenje većine učinjaka koji kažu da zaborav može proći, ono je jako, ima svoje mjesto. Ima svoje mjesto, Zašto što oni to pravili nakon toga da se ne bi e, čovjek imao nije to izgovori, pa je zaboravio da ne bi ta životinja sada se bacila to mjesto da zakopaš negdje, da se uništi toliki imetak. Kažu može se jesti, sada u njegovom nijetu. To ima svoje mjesto. Ali ovo treće mišljenje da je izgovor bez mislime, ona je slabo. Iako zastupaju šafijski pravnici, rahimahumullahu ta'ala, ali je ono zaista slabo, jer argumenti na koje se pozivaju, znači nisu, nisu ja. Jesi. To bi bilo nešto o hadisu Džundupa ibn Abdullah al-Beđan je Allahu Teala nam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Može li se ujutro namazati kad klanjaš sabah? Lak. Može se znači lakirati nokti prije podne ga skinuti za čitav dan. Može. Žena znači klanja sabah, nalakira nokte i nije problem kakav. Muž dolazi znači kasno zimski period, jacija u šest, penjala jaciju, muž dolazi posle postan, prije toga nije bitno da posle jaci ode do sabaha da nalakira nokte, nije problem nikakav. Problem je znači lak, zato što lak spriječava dolazak ovaj e, e, dolazak znači vode do, do nokta. A nokat se mora prati prilikom uzimanja abdesta. Jer se ruka pere od lakta, znači lakat se mora biti oprat, iznad lakta da ide, znači do vrha prsta. Ovo sve mora se oprati. Zato kada prvi put operemo ruke, tri puta, pa abdestimo, nije dovoljno ovdje, samo prati ovo ovdje. Znači, podlakticu. A da šaku ne peremo, ne. Moramo prati šaku i podlak i sve. I još prstima proći ovako kroz prste, jedne druge. I ko ima ovako nešto, prste nešto pomjer da dođe, znači voda do toga, znači ovako prstima kroz prste ili ovako i oprati cijelu, znači ovu, i tu dolazi znači do problema pranja čega? Noktiju. Nisu nokti oprani. A znači, a ne, dozvoljava bez sumnje ikakve šta da Dozvoljava polazak? Ne dozvoljava. Laka dozvoljava, znači dolazak ovoga, znači vode do, do Pa bi u tom slučaju, znači, morala, znači, skinti žena koja klanja, koja je, znači, jeli, može klanjati, ona bi morala da ukloni lak da bi mogla abdestiti. I nema potiranja polako. Nema mesha polako. Znači, lak se mora skinti. A ceton, skineš ga, abdestiš i onda ponovno nakon toga stavi kako hoćeš, ali znači za, za abdest se mora skinti lak. Jeste. Montažni lakovi, oni što se stavljaju, ako bi imala abdest, cijeli dan osoba može, malo konzumira, ne znam, tečnosti, može dugo držati abdest, nije bitno, i nakon toga cijeli dan niko... Znači, stvar je o tome da mora ukloniti, znači, lak kada želi abdestiti. U tome je stvar. Pitanje je lijepo. Kako to musliman, čovjek klanja, namazđija, hađija, ne znam, mesar, radi, uvijek, i jedan put zabori Allahovo ime da izgovori, od njega ne možemo to jesti. A dođe Petar i Slav koji zakolju iz crkve izišao nedeljom, pomolio se i vratio se nazad zakolju od njega možeš jesti. Lijepo pitanje. Zato što je uzvišen je Allah u Kur'anu dozvolio da se jede ono što zakolje Petar i Slavko, mislimo kršćani židovi, a kada je napravio je tu iznimku, a kada je u pitanju musliman koji je zaboravio, nema iznimke. Ništa drugo. Ovdje ima iznimka, ovdje nema. Zašto? Allah zna. Mi kažemo, braćo, pazite, ovo je po mišljenju jednog djela učenjaka, kod većine uleme oni koji zaborave, pazite, se razumijemo, kod većine uleme čovjek koji zaboravi izgovoriti Allaho ime, dozvoljeno je jest šta njegovo, to je kod većine uleme. Mi smo govorili argumentima da se izuzme, zato sam kazao, prvo, prvo mišljenje koje općenito zabranjuje shodno argumentima je jako. Dolazi nakon toga drugo mišljenje koje je moglo imati šta svoje mjesto po snazi moglo bi imati svoje mjesto i onaj koga odabere, to je njegov izbor, a najslabije je šta? Treće mišljenje koje nema jaki dokaza. A to je da se bismila šta uopće ne mora izvada da ona da nije vađib nikako. Pa se prva dva mišljenja i prve dvije skupine uleme slažu da je to vađib, samo se razilaze u jednom momentu, a to je šta? Ako osoba zaboravi. Ako osoba zaboravi. je silovo i policija ga je tražila i jednu noć jedna sestra našla koja je bila pokrivena i on je tato, tatu, je moje da je silovo. I ona je to primijetila i onda je učila ajetokursiju, Kursiju i momak je odustao odjedno. Poslije nekoliko oni se sam prijavio u policiju, on će pa šta si ti sam došao, mi smo te toliko tražili. Kaže, jednu noć sam pratio tako jednu krenu curu i kaže, kad sam htio da joj priđem, pojavio se čovjek ispred mene, koji me, kaže, zaprijetio, tako, tako sam, kaže, depu i da je tako... Da, se prijavio. Pa ne znam, može biti. Znači, može biti uzvišen, Allah štiti svoje robove na razno razne načine. Kerameti, kerameta ima, jer tako dešavaju se na dijalku i bit će i do sudnjeg dana. Ovaj, I kerameti se pojavljuju ovaj najviše kod koga? Kod, kod, kod dobrih vjernika ili kod slabijih? Kod slabijih vjernika. Nije kod dobrih, slabijih vjernika. Kerameti, braćo, trebaju slabijim vjernicima da ih učvrste. Jel u redu? Kerameti trebaju slabijim da ih učvrste, a jaki nisu trebali kerameta. Oni sami po sebi bili keramet na tako? A sami sami po kerameta zemlje. jesu nisu? Oni su kerameta zemlje. Nego kerameti su dolazili kako ljudi slabe, tako uzvišeni Allah šalje kerameta da ih ojača. Jel u redu? Tako da je ovaj... To je moguće, znači da se je desilo, ja ne mogu sad kažem komentarisati tako. U svakom slučaju, ovaj, nema Allah da zaštiti ovaj, sestre muslimanke i muslimane općenito gdje god da bio Molim? Pa postoji mogućnost, znači ništa mi ne kažemo da je, da je nemoguće, da je neispravno i tako. Ako je bilo, <clears throat> to je Allahu fadela, bilo je kerameta puno veći od oti, jel tako, ovaj, dešavalo znači kroz historiju i zašto da i negiramo drugim muslimanima ili muslimankama i tako dalje. Muslimankama i tako dalje.